Ներկայացեք խնդրեմ։ Ես մեծ թաղար գյուղից եմ։ Երեխաները գնացել են այդ ամսի 28-ին 5-ի 6-ի արանքը գնացել են մեր տան կողքը խաղալու խաղալու ժամանակ են մյուս հարևանի հարսը կանչել է, որ մի բան է գալիս զգուշացել։ Երեխեքը փախել են, մեկը իրաց բակն է մտել, երեխեքի կեսը ծառն է բարձրացել, այս փոքր երեխեն է մնացել։ Մի բան է գալիս մի կենթանի է գալիս, անծանոթ կենթանի։ Իսկ ինչու են փոքրիկին թողել մենակ։ Դե երեխեք են էլի, այդքան։ Դա վերենք երեխեքից։ Չէ, երեխեքը ուղղակի այդքան են հասկացալը վախից խոճապի մատման սկսալ փախնել տարբեր կողմերի վրա բայց փոքրը մնացել է։ Ձեր երեխաներ են խաղում։ Հա, մեր երեխաներ էր իրենց հետ։ Այս Տիգրանը իրենց հետ էր։ Որ եկելա իմ տղան տեսելա որ ասիկ բոլորն են տեսել ուղակի տղան տեսելա որ գայլը սրան բռնելա ինքը հետա դարել հետա դարել ու եկել ձերքի ոչինչ չկար եկա քացով տվելա գայլին գայլը երեխուց երեխուն բացա թողել իրան բռնել իսկ մնացած երեխաները որտեղ դե են դե խոճապի մատնվալ մեկ կեսը ծառն են բարձրացել կեսը իրենց բակն են մտա տարբեր կողմերի վրա են Այժմ Տիգրանն է պատմելու ինչպես է եղել դեպքը։ Քանի տարեկան ես։ 10։ Պատմիր Տիգրան ջան, որտեղ էիք խաղում, երբ կենթանի Երևած, ում էիք նմանեցնում, շան թե ինչ որ մեկին։ Տեղախնես դե մեղարը ուշած ծնատու ասայ սայախած կամի պենկաս։ Եշիկ ցան գուլը։ Դեսան թայրակ շոնա եսեն մլագիդես սեն մնագիդես գուլը։ Եկա խոմփնա ող փախակ кеше немта хаяты кеш еле цары. Яна еще то самое пна кецам քացետոա գուլին շորատոա վնաս փնա թխա գյուրացան պեցա թողա արմիկն է եկա կացինավ հետ ամբրծա արմիկը ձեր ընկերը տիգրան արմիկը կարողացել է կացնով հարվածել գայլին Կամո, պատմիր այդ ճարաբաստիկ օրվա մասին, տղա ջան։ Ինչպես է եղել։ Ես ողջաները փոխեցում նալ գայլը եկալա, դերից մի հոգի կանչիլա ասել, գայլը, գայլը։ Գազի շոֆեր կանչիլա ասել, գայլը, գայլը։ Չեմ լսել, հետո որ եկելա, ոտերը դրելա, փորից իմացել եմ թե շունա, ուզել եմ շոյեմ, այդ բանը կծա, կետաշունեն հետ կարվա, հետ բախտի դացան վիգյուլը։ Բայց քեզ ոչ մի բան չի արել։ Ուղղակի գրկել է քեզ։ Մնե վենաշանը քլուես, մտածա մնաշ կծալա։ Վերոնաշ կծալա մնե շոնը բիդինջե կալա, ես պար կալամ, գայլը քաշ դոկատուա։ Վելոկատուաշ դիմաթայ կինա մատ թոշաշ փրամի։ Եկ մեծի քաշալ, հաց կատալ տխալն բեցատուա։ Մի ժամա տարբերություն ա էլի։ Հենգինի ացավանասա վեցինե ինձ։ Այդ նույն գայլը։ Չէ, չէ, տարբերա։ Դեպքը տեղի ունեցել հադրութի շրջանի Տումի եւ մեծ Փաստորեն կամոն պատմում է Տումիի դեպքը։ հա։ Հետո միջևեշ պատմիր։ Հետո որ ողջարի բկան փրացակալ ես ասավ քեվակ երեքեվակ եկ փախա փախալով ուշաշկով եկալա արտուրիկը այսասյա եկալա այդ քսաբաշի սպիա Կամո, իսկ երբ տաքսու վարորդը, մեքենայի վարորդը ասում է գայլ է գալիս, Այո, այսպես ասեցիր։ Ինքը վենալակյաս, դա սալա վեկանից աշոնա, ասացավ շորա թա գյուլ, վեկացա գյուլ, այդ վեկյուլի ածեք չէ պրալա, ինքը գյուլին քաջատու անգամոշ մաշկի է։ հա։ Վարորդնել է մասնակցել միջադեպին։ Տերը վարորդել։ Այդ հա։ դե կծա հրացապիա գյուլվեքսելի։ հա։ Ահա։ Միջավիրան կողքի ուժը տասալա գյուլը մսած։ Շատ լավ։ Կամոջան, դու մի գյուղում մենակ գայլը վարորդին է վնասել մեկ էլ ձեզ, Վարորդին այնքան չալ, բայց մեկ է ոչխարին, ժամը քանիսն էր։ 6 Արդեն ինչ է, իրիկնաժամ չէր, ամառային օր էր։ Հա, իրիկնաժամ էր։ հա, Ներկայանում եք։ Լուսինե։ Տիկին Լուսինե, դուք կամոյի մայրն եք։ Հա։ Ինչպես այդ տխուր լուրը ասում են շուտ է տեղ հասնում, ինչպես տեղ հասավ։ Մեր ամուսինն էլ ոչխարները պահելիս։ Եկավ տուն, հացուտի երեխան գնացել է մոտը։ Երեխան գնացել է մոտը, այդ արանքում մի ժամ էլ չտեվացել արանքը։ Եկավ լուրը հայտնել թե ասել են չաղա, չաղա, ամուսինս վազելով գնաց, տեսա չէ գայլնա։ Գայլը երեխուն բռնած վնասեց ցաղ արունոտ ալը։ Ասեց ոնց է եղել, թե գազելու շոֆերը ավտոյով գնում էր, ճամփի պատահեց, ասեց տեսնեմ գայլը թե շուն։ Կայնեցրեց, տեսա գայլը, որ գայլին խփելա, գայլին ստեր թե թեւի երեսելիս տենց չանգրելա, որ չանգրելա, քսել մոշու երեխու միջև հասկացնի, տեսալ արդեն գայլը հասած երեխու մոտ։ Վազելով գնաց միջև հրացանը բերի, եկա տեսալ երեխուն արդեն վնասած։ Նույն տեղը խփելա գայլին, ել չի թողել որ երեխուն շատ վնասի։ Աղամոն պատմում էր, որ ոչխարել է վնասել։ Հա, ոչխարներին էլ երկու ոչխարին վնասել է, մեկ էլ շների հետ որ կորվում էր, երեխան այդ ժամանակ իմացել է, որ գայլ է, միջև հիմա չի իմացել։ Որքից հա, կենթանիների հա։ հետ կռվելուց հա։ հետո մտեցել է կամոյին։ Մտեցել է կամոյին, կամոն իմացել է թե շունա, ասեց շոյեմ, որ կռվեց շների հետ, այդ ժամանակ իմացավ, որ գայլն է։ Արդեն իր վնասելուց հետո շոփերը հասավ հրացանով գցեց։ Դա չէ ինչ իմասել ու ինչ վիճակում կլինի։ Այդ մամետը տել ուչասկովին հասավ, անցուդած է եղելի, ավտոները գնում գալիս։ Երեխուն գցեցին ավտոն լա տեղից ոչխարների մոտից, էլ տուն չեն բերել, ոչխարների մոտից բերեն ստե բժիշկների մոտ։ Դուք առանձին առանձինիք եկել այստեղ մեծ թղլացիների հետ պատահածը նույն օրն էր։ Նույն օրն, նույն օրը։ Իրանց ժամի 5-ին, մեր ժամի 5-ի վեց արանքում էլ տենց է եղել։ Այժմ դուք եք ներկայանում, որովհետև ամենափոքրիկը ու ամենամեծ վերքը քանի տարեկան է։ 4 տարեկան է։ 4 տարեկան անունն ինչ է։ Արինա։ Մենակ բաց եք թողել էլի, հա, երեխան խաղա։ Չէ, բաց չենք թողել, երեխեքը դե միշտ հարևան երեխեքը գալիս են մեր հայացի դեմը խաղան մեծ հայաց է, էլի։ Իսկ պատկերացած չեմ, որ գյուղ կգա։ Մենակ չաղալ էր գալիս մեր հայաց։ Այո։ Եթե երեխեք լող գնացել են դուրսով, դեպքը պատահել է, էլի։ Լող բրցածան ծառը կեսս տունը, այս երեխեն հերո եղա երեխեքից։ Ոնց հասցնեին դե միջով խեք վազել ես գյուղը բռնալով գլուխ բռնալա քաշապուլա Տիգրանի Կալհասյանը։ Գլխավոր բժշկից տեղեկացա, որ երեխաների ապակինման հետ բոլոր հարցերը լուծվել են։ Այժմ ուզում եմ իմանալ ձեր խոսքը, ինչ բուժօգնություն ստացաք, գոհ եք արդյոք։ Ահա, ինչ։ Շատ լավ բանն անում։ Երեխեքի հսկողության տակ եմ, ամեն ձև սրսկումներ անում էին, իրանց պարտականությունն էլ խանում։ Այո, մենք էլ եկո, շատ բարճաճան, շատ հոգատար, բոլորն էլ Մամայի ուշադրության։ Ես էլ եմ գոր շատ լավ փայք աստված իրանց մի քիչ խոա, բայց մեր վեքը այդքան խոա չի լի, մեր ոտնա մեկ էլ թուշը, այդքան էլ խոա չի փայք աստծան։ Մեր ձերին ցակատը ցակատով խփելա չի թողել գայլը իրան շատ վնասի։ Ցակատը փրկել է իրան։ Կամոյի ձերին ցակատ կա։ Հա, ցակատը եղել, ցակատով խփելա մի 4-5 անգամ, միջով հրացանը գա, փրկվել է չի թողեց։ Մոտն է սուրբ է եղել, է սուրբ, որտեղ որ ոչխարները պահում են, այդտեղ սուրբ է եղել, այդ սուրբը տելա իրան պահել։ Աստված օգնել, հա։ Ուրաս գայլը հատե չեն կարողացել գցեն, բայց մերը շուտ հասել են գայլը գցել։ Գլուխը կտրել են ստուգել, ասել կարողան նույն գայլինի տեսել չէ, նույն գայլի չի։ Իրանց ուրիշա մեր ուրիշ։ Տիկին Սուսանա, դուք ասում եք, որ ձեր տղան Արմիկը ինչա արել գայլին։ Եկե մերախոսում խոսար ասեց մամա կացնով թխալեմ բանահակին դրալիքին հակին ընդեղ։ Ոչա։ Հա։ Կտրալմա փախալա։ Մուսալյան Արցախյան ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի ունկնդիրները բնականաբար խիստ մտահոգված են մեր փոքրիկների հետ պատահած այդ ճարաբաստիկ դեպքի կապակցությամբ, ինչպես ահազանգ ստացվեց, ինչպես իմացաք, ինչպես տեղեկացաք, պատմեք ամեն ինչ։ Տեղի ունեցած է գայլի գծած վեքերի կապակցությամբ 3 երեխայի 2008 թվականի, 2007 թվականի ծնված տղաների եւ 2014 թվականի ծնված աղջիկ երեխայի դեպքը տեղի ունեցել ամսի 28-ին ժամը 5-ի կողմեր, իսկ մյուսը մեկը, որը որտում է գյուղից է, դե- դեպքը տեղի ունեցել 2-ի 6-ի կողմերը։ Անմիջապես դրանից հետո մենք ահազանգ ստացանք Ադրուտի շրջանի բուժմիավորումի գլխավոր բժշկի կողմից, որ այդպիսի դեպք կա Երեմյանի կողմից եւ անմիջապես այդ երեխաները ուղարկվեցին Ստեփանակերտ մանկական բուժմիավորում Արևի կենտրոնում եւ այստեղ անմիջապես երեխաներին կատարվել է հակա կատաղության շիճուկը եւ կատարվել առաջնային վիրաբուժական մշակումը եւ հենց առաջին օրը եւ բոլոր պրոտոկոլով, բոլոր ուղեցույցներով անհրաժեշտ միջոցառումները 24 ժամ անց տարածքում կատարվել են։ Երեխաները ստանում են միջ այսօր իրենց բուժումը, այսօրվա դորությամբ բուժումը վերջացած է, վերքերը մշակված է, վերքերը կարված են եւ իրանք պետք է ստանան ըստ օրացույցի հակա կատարածման շիճուկը ըստ օրացույցի եւ երեխաների վիճակը հիմա բավարար է երևի մոտակա օրերը իրանք դուրս կգրվեն տուն պետք է իրենք մնան հսկողության տակ, քանի որ ապագայի մասին հələ մենք չենք կարա վստահ 100% տեղեկություն տակ, հույս ենք պահում, որ ամենից նորմալ կլինի, քանի որ կատարվել է բոլոր անհրաժեշտ միջազգային ստանդարտների համապատասխան բուժումը։ Պարուսալյան, կան այսպիսի շշուկներ, որ իբր թե փոքրիկները բուժվելուց հետո պիտի բուժումը շարունակեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կա դրա անհրաժեշտություն։ Այդ անհրաժեշտություն բացարձակ չկա, քանի որ այդ բուժումը միջազգային ստանդարտների համապատասխան բուժում է, որը ինքը պետք է ստանա ըստ օրացույցի, թե Ստեփանակերտում, թե Եվրոպայում, թե Միացյալ Նահանգներում ինքը պրոտոկոլով նույն այդ օրացույցով պետք է ստանա հակակատաղացման շիճուկը։ Եվ դրա աշխարհի ստանդարտն է, դրա կարիքը ընդհանրապես չկա։ Պամուսալյան նշեցիք, որ ահազանգ ստացվեց հադրութի շրջանային բուժմիավորում ՓԲ-ում։ Ինչ է առաջին բուժողնությունը փոքրիկները չեն ստացել այնտեղ։ Գյուղից, քանի որ ճանապարհը պետքա գնային կամ հիվանդանոց կամ Ստեփանակերտ, իրանք չեն դիմել հիվանդանոց։ Միանգամից դեպքի վայրից իրանք տեղափոխվել են մանկական հիվանդանոց, որ որը ճիշտ է, քանի որ պետքա կատարվել մանկական հիվանդանոցում, որովհետև դա երկու երեխաներ ընդհանուր ազգայացման տակ կատարվել առաջնային բուժողնությունը վերահատական սրահում։ Դրա համար ճիշտ էր։